Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 16-ն է, տարվա 75-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 37 թվականի այսօրը Կալիգուլան դարձավ Հռոմի կայսր, հաջորդելով Տիբերիոսին։ 1521 թվականի մարտի 16-ին Պորտուգալացի ծովագնաց Ֆերնան Մագելանը հասավ Ֆիլիպինների ափերին։ 1921 թվականի հենց այս օրը Մոսկվայում կնքվեց ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Հայաստանը բաժանվեց Քեմալական Թուրքիայի եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի միջև։ 1935 թվականի հենց այս օրը Գերմանիայում կազմավորվեց Վերմախտը, ֆաշիստական Գերմանիայի բանակը։ 1968 թվականի մարտի 16-ին Վիետնամի պատերազմի ժամանակ ամերիկացի զինվորները սպանեցին մոտ 350 վիետնամցի խաղաղ բնակիչ։ 1995 թվականի հենց այս օրը Հայաստանը եւ Ռուսաստանը կնքեցին պայմանագիր ռուսական զորքերի Հայաստանում մնալու մասին։ Այսօրը ծնվել են 1751 թվականին ամերիկացի քաղաքական գործիչ Միացյալ Նահանգների 4-րդ նախագահ, ամերիկյան սահմանադրության ճարտարապետ Ջեյմս Մեդիսոնը։ 1789 թվականին գերմանացի ֆիզիկոս Գյորգ Օհմը Իր իսկ ստեղծած սարքերով փորձեր կատարելով Օհմը հայտնագործեց, որ կոնդենսատորի միջև պոտենցիալների տարբերությունը լարումը ուղիղ համեմատական է հոսանքի ուժին։ Սա Օհմի օրենքն է։ 1839 թվականի մարտի 16-ին է ծնվել ֆրանսիացի բանաստեղծ եւ էսեիստ Պարնաս խմբի անդամ Սյուլի Բրյուդոմը։ 1859 թվականի մարտի 16-ին է ծնվել ռուս նշանավոր ֆիզիկոս, ռադիոյի գյուտարարներից մեկը Ալեքսանդր Պոպովը։ Համոզված լինելով, որ կապը հնարավոր է իրականացնել առանց հաղորդալարերի, Հենրի Խերցի հայտնագործած էլեկտրամագնիսական ալիքների միջոցով Պոպովը պատրաստեց աշխարհում առաջին ռադիոընթոնիչներից մեկը։ Օգտագործելով նրա սխեմայում զգայուն կոհերերի հատկությունների վերականգնումը ազդանշանի գրանցելուց հետո, հենց նույն սխեմայով ղեկավարվող մուրճիկի հարվածով 1892 թվականի մարտի 16-ին է ծնվել Պերուացի գրող Սեսար Վալիեխոն։ 1913 թվականի այսօրն է ծնվել հայ լեզվաբան բանասիրական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Աղայանը։ Աղայանի գործունեությունը վերաբերում է ընդհանուր լեզվաբանության, հայ լեզվաբանության պատմության, հայոց լեզվի պատմության, քերականագիտության, բառագիտության, ժամանակակից հայոց լեզվի եւ այլ հարցերի։ Նշանակալից է նրա լեզվաբանության ներածություն աշխատությունը, որը Խորհրդային Միության բարձրագույն նախարարության կողմից երաշխավորվել է որպես միութենական բուհական դասագիրք եւ հրատարակվել ռուսերեն 1959 թվականին։ Աղայանը համահեղինակ է հանրակրթական դպրոցի 4-ից 7-րդ դասարանների հայոց լեզվի դասագրքերի, որոնք ունեցել են բազմաթիվ հրատարակություններ։ Նրա գիտական վաստակի մասը կազմում նաև իր ուսուցիչ Հրաչյա Աճարյանի բազմահատոր աշխատությունների խմբագրման, անավարտ հատվածների լրացման եւ հրատարակության պատրաստման շնորհակալ աշխատանքը, մասնավորապես լիակատար քերականություն հայոց լեզվի բազմահատորյակի խմբագրման արմատական բառարանի տպագրության պատրաստման գործում։ 1920 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի բանաստեղծ գրող եւ սցենարիստ Տոնինո Գուերան։ Նա գրել է ավելի քան 100 ֆիլմերի սցենար, որոնցից շատերը համարվում են դասական գործեր։ Ներկայացվել է Օսկարի, Կազանովա, Ամարկորդ եւ ֆոտոխոշորացում ֆիլմերի համար։ Նրա սցենարներով նկարահանված ֆիլմերը 8 անգամ ստացել են Կաննի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակը։ 1927 թվականի այսօրն է ծնվել Խորթային միության կրկնակի հերոս՝ Տիեզերագնաց Օթաչու Վլադիմիր Կոմարովը։ 1936 թվականի այսօրն է ծնվել հայազգի գյուտարար Ռեյմոն Դամադյանը։ Հենց նա է հայտնագործել մագնիսառեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքը, որը հնարավորություն է տալիս զննել ներքին օրգաններն առանց վիրահատական միջամտության։ 1940 թվականի մարտի 16-ին է ծնվել իտալացի կինոռեժիսոր, դրամատուրգ, սցենարիստ, բանաստեղծ Բեռնարդո Բերտոլուչին։ 1949 թվականի մարտի 16-ին է ծնվել կանադացի դերասան Վիկտոր Գարբերը, 1960 թվականին բորտմեխանիկ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Ժորա Դավթյանը 1964 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ Գրեգոր Գորվերպինսկին։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր Լատվիայում լատիշների լեգիոնի օրն է։ Այսօր մարտի 16-ն է, տարվա վարտի մնաց 290 օր։